30 skirsnis. Praėjus priepuliui, norėjau iš jūsų akių įskaityti, kas čia darosi, bet jūs nežiūrėjote į mane. Jūs skaičiavote jos pulsą, paskui prasidėjo antras priepulis ir jūs į mane taip pat neatsisukote. Antras priepulis buvo dar baisesnis, pasikartojo tie patys mišlungiški judesiai, burna persikreipė lūpos pamėlo. Per trečią priepolį ji mirė – Jau po pirmo priepolio aš pagalvojau, kad čia stabligė, jūs tai patvirtinote. Taip, prie pašalinių, tarė daktaras, bet dabar mes vieni. Dieve mano, ką jūs man pasakysite? Kad stablygiais ir apsinuodijimo augaliniais nuodais simptomai visiškai tokie pat. Vilforas pašoko, valandėlę pastovėjau tylėdamas ir nejudėdamas ir vėl klastelėjau ant suolo. O dieve, daktarė, tar jis, ar galvojate, ką sakote? Morelis nežinojo, ar jis sapnuoja, ar nemiega. Klausykite, tarė daktaras. Aš žinau, kaip svarbu tai, ką pasakiau, ir pažįstu charakterį žmogaus, kuriam pasakiau. Kam jūs tai sakote, pareigūnui ar draugui, paklausė Vilforas. Draugui, dabar tik draugui. Stabligės ir apsinuodijimų augaliniais nuodais simptomai tokie panašūs, kad aš sviruočiau, jeigu reikėtų pasirašyti po tuo, ką jums pasakiau. Todėl kartoju, aš dabar kalbu ne su pareigūnu, o su draugu ir sakau draugui. Tas 45 minutės, kol truko ponios Desanmeran agonija, aš stebėjau jos konvulsijas, mirtį ir įsitikinau ne tik tuo, kad ponia Desanmeran nunuodita, bet galiu pasakyti ir kokiais nuodais. Daktarė, daktarė. Viskas atitinka. Mieguistumas pakaitomis su nerviniais priepuliais, nepaprastas smegenų suerzinimas, jų centrų atbukimas – Pone Desenmeran mirė nuo dideliais doziais brucino arba strichnino, kurių be abejo kas nors jai uždavė netyčia, galbūt per klaidą. Vilforas pagrebė daktaro ranką. O, tai neįmanoma, sudėjavo jis. Aš sapnuoju, dieve mano sapnuoju. Baisu, kad šitokius dalykus pasakoja toks žmogus kaip jūs. Dėl dievo maldauju jūs, brangus daktarė, pasakykite, jau galėjote suklysti. Žinoma, galėjau, bet... Bet bet nemanau, kad suklydau. Daktarė, pasigailėkite manęs. Per keletą dienų mane ištiko tiek sunkių smūgių, kad rodos išeisiu iš proto. Ar kas nors kitas be manęs apžiūrinėjo ponė de Sanmeran? Niekas. Ar siuntėte į vaistinę kokiu nors vaistu neparodė man recepto? Ne. Ar ponė de Sanmeran turėjo priešų? Nežinau nei vieno. Ar kas nors buvo suinteresuotas, kad ji mirtų? Ne, dieve mano, ne, mano duktė vienintelė jaus paveldėtoja. Valentina vienintelė. Ak, jeigu man kiltų tokia mintis, aš persiverčiau širdį už tai, kad joje nors akimirką galėjau slipėti toks įtarimas. Ką jūs, draugė mano, dabar jau sušuko davrinjį, sergėk dievę, kad aš ką nors kaltinčiau. Aš kalbu tik apie nelaimingą atsitikimą, supraskite apie klaidą. Bet ar tai būtų nelaimingas atsitikimas ar klaida, faktas įvyko. Jis kužda mano sąžinį, o sąžinį reikalauja, kad aš neslėpdamas viską jums praneščiau. Aiškinkitės. Ką, kaip, dėl ko? Sakysim, ar neapsiriko senasis tarnas Barua? Gal jis davė poniai Desenmeran kokiu nors vaistų paruoštų jau ponui? Mano tėvui? Taip. Bet kaip vaistai paruošti mano tėvui galėtų pakengti poniai Desenmeran? Labai paprastai. Juk žinote, kad kai kurios lygos gydomus nuodais. Paralyžius kaip tik viena iš tokių lygų. Maždaug prieš tris mėnesius išbandęs viską ir norėdamas, kad ponas Nuartyje vėl galėtų judėti ir kalbėti, aš ryžausi griebtis paskutinės priemonės. Štai jau trys mėnesiai gydau jį brucinu. Į jam prirašytą mikstūrą įeina 6 centigramai brucino. Tie 6 centigramai nekenkia paralyžiuotam ponai nuartyje nes jis prie nuodų pripratintas, pradedant pačiomis mažiausiamis dozėmis, bet jų pakanka nužudyti kiekvieną kitą žmogų. Brangus daktarė, bet ponų Nuartie ir ponios Desenmeran kambariai toli vienas nuo kito. Ir Barua nei kartų nebuvo atėjęs pas mano uošvę. Štai ką aš jums pasakysiu, daktarė. Aš jūs pažįstu kaip mokyčiausią ir svarbiausiai sažiningiausią gydytoją pasaulyje. Visais gyvenimo atvejais jūsų žodžiai man žiburys – kuris lyg saulė nušviečia mano kelią. Ir vis dėlto, daktarė, nors ir labai tikėdamas jumis, aš priverstas remtis posakiu erare humanum est. Klysti žmogiška. Klausykite, Vilforai, tarė daktaras. Kuo iš mano kolegų jūs pasitikite taip, kaip manimi? Kodėl klausite? Ką norite daryti? Pakvieskite jį, aš jam papasakosiu, ką mačiau, pastebėjau ir mes įskrausime lavoną ir rasite nuodų pėdsakus? Ne, ne nuodų, aš to nesakiau. Mes tik patvirtinsime, kad nervų sistema buvo suerzinta, ligoniai lėtai, bet iš tikrųjų užduso, ir pasakysime jums, brangus ponė de Vilforai, jeigu tai atsitiko per apsileidimą, nenuleiskite akių nuo savo tarnų. Jeigu iš neapykantos, nenuleiskite akių nuo savo priešų. Pagalvokite, ką jūs man siūlote, davrinjį, atsakė priblauštas Vilforas. Kai tik paslaptis pasidarys, žinoma, ne jums vienam, reikės pradėti tardymą, o pradėti tardymą mano namuose neįmanoma. Tačiau, toliau kalbėjo karališkasis prokuroras susierzinęs neramiai žiūrėdamas į daktarą, tačiau jeigu jūs to norite, būtinai reikalaujate, aš tai padarysiu. Iš tiesų, gal privalau iškelti bylą, juk to reikalauja mano padėtis. Bet, daktarė, jūs matote, koks aš nusiminęs, po tokio sielvartų užtraukti namam šitokį skandalą žmona ir duktė jo nepakels. O aš, aš, daktarė, juk suprantate, negalima pasiekti tokios padėties kaip mano, 25 metus iš eiliais eiti karališkojo prokuroro pareigas ir neįsigyti geroko būrio priešų. Turiu jų nemažą. Nuskambėjusi ta byla suteiktų jiems progą triumfuoti ir džiūgauti, o man užtrauktų gėdą. Daktarė, atleiskite už tas savanaudiškas mintis. Jeigu jūs būtumėte kunigas, nedrįščiau jums jų sakyti. Bet jūs žmogus ir pažįstate kitus žmonės. Daktarė, daktarė, jūs man nieko nesakėte, taip? Brangus ponė de Vilforai, atsakė susijaudinęs daktaras. Pirmoji mano pareiga žmoniškumas. Jeigu mokslas čia nebūtų buvęs bejėgis, aš būčiau išgelbėjęs ponę de Senmeran, bet ji mirė. Ir aš privalau galvoti apie gyvuosius. Palaidokime širdyje tą siaubingą paslaptį. Jeigu kieno nors akis ją išvelgtų, aš sutinku, kad užtilėjimą mane apkaltintų nemokšiškumu. Bet jūs ieškokite, be paliovos energingai ieškokite. Nes gal čia dar ne viskas? Kai rasite kaltininką, jeigu tik rasite, aš jums pasakysiu, jūs teisėjas, elgitės taip, kaip reikia. Ačiū jums, daktarė, ačiū, su neapsakomu palengvėjimu tarė Vilforas. Niekuomet nesu turėjęs geresnio draugo už jūs. Ir tartum bijodamas, kad daktaras Davrin jį nepersigalvotų, jis atsistojo ir nusivedė jį namų link. Jėdu nuėjo. Morelis, lyg jam būtų trūkę oro abiem rankom praskleidai šakas, ir mėno apšvietė jo išbliškusį į tvaiduoklio veidą. Dangus man aiškiai palankus, bet kaip tai baisu, tarė jis savo. Valentina, vargšelė, kaip tu pakelsi tiek skausmų? Taip kuždėdamas jis žiūrėjo čia į langą su raudonomis užuolaidomis, čia į tris langus su baltomis užuolaidomis. Langė su raudonomis užuolaidomis šviesa beveik visai išblėso. Matyt, ponė de Vilfort užgesino lempą ir tik naktiniais pinksuliais atšvaitas mirgėjo stikluose. Kitame namo gale atsidarė vienas langas su baltomis užuolaidomis. Nakties tamsoje blausiai mirksėjo ant židinio stovinti žvakiai ir kažkoks šešėlis prieėjęs atsirėmė į palangę. Morelis krūptelėjo, jam pasigirdo, jo kažkas rauda. Nieko nuostabaus, kad tas tvirtas ir drasus vyras, sukreistas ar sujaudintas dviejų stipriausių žmogiškų aistrų, meilės ir baimės, tiek nusilpo, jog jam prasidėjo vaiduokliškos haliucinacijos. Nors jis buvo pasislėpęs ir Valentina niekaip negalėjo jo pamatyti, bet jam pasigirdo, kad šešėlis prie lango jį šaukia. Tai jam kuždėjo sudirgintas protas, kartojo karšta širdis – Jutimų apgaulė virtų neginšijamų įsitikinimų. Paklusdamas nežabotam jaunystės polėkiui, jis iššoko iš savo slėptuviais. Negalvodamas, kad gali išgazdinti Valentiną, kad gali atkreipti kienų nors dėmesį, jei mergina netyčia riktelėtų, jis greitai perbėgo gėlyną, kuris mėnesienoje plytėjo it baltas ežeras, pasikė eilę apelsinmedžių dėžių, išrikiuotų prieš namą, užbėgo prie engių laiptis ir stumtelėjo duris, kurios lengvai atsidarė. Valentina jo nematė. Į dangų pakeltus jos akį sekė sidabrinį debesėlį plaukiantį per mėlynę. Jo kontūrai buvo kaip į dangų kylančių šešėlių. Poetiška, egzaltuota mergino širdis tikėjo, kad čia jau senelis siela. Tuo tarpu Morelis perėjo prieš kambarį ir užčiupi laiptų turėklus. Kilimas ant laiptų slopino žingsnius. Be to Morelis buvo taip susijaudinęs, kad nebūtų įsigandęs nei paties pono de Vilforo. Jis buvo nusprendęs tuo atveju prieiti prie jo, viską prisipažinti ir paprašyti, kad tas atleistų ir nekliudytų meiliai ryšančiai jį su Valentina. Žodžiu, Maksimilianas buvo lyg pamišęs. Laimė jis nieko nesutiko. Štai kada ypač praverti žinios, kurias jam buvo suteikusi Valentina apie vidinį namo išplanavimą. Jis ramiai užlipo į viršutinę laiptų aikštelę ir čia staptelėjo norėdamas susigaudyti. Kelią nurodė raudojimas, kurį jis iš karto pažino. Morelis atsigrėžė. Pro praviras duris krito šviesos ruožas ir girdėjosi verksmas. Jis pastumė tas duris ir įėjo. Alkove, po baltą paklode, dengiančią vėlioniais galvą ir neslepiančią kūnų formų, gulėjo mirusioji. Dėl netyčia nugirstaus paslapties Morelių lavonas atrodė dar baisesnis. Šalia lovos, veidus įkniaubusi į plataus fotelio pagalvėlės, drebanti, raudaus spurtoma, Už laužasi sunertas sustengusias rankas klūpojo Valentina. Ji buvo pasitraukusi nuo atviro lango ir garsiai meldėsi tokiu graudžiu balsu, kad ir nejautriausi širdis jos būtų pasigailėjusi. Iš merginos lūpų veržėsi greiti, padriki, nesuprantami žodžiai, taip smarkiai gniaužė jai gerklę deginantis skausmas. Pro užuolaidas besiskverbinti mėnesieną nublukino žvakį šviesą ir užliejo silvartingą paveikslą liūdnu melsvumu. Morelis neištvėrė. Jis nebuvo itin pamaldus, nelengvai pasiduodavo įspūdžiams, bet kenčiančius, verkiančius, rankas gražančius Valentinos paveikslas jį pribaigė. Šito jis nepaėgė iškesti tylėdamas. Jis atsiduso, sušnipždėjo jaus vardą ir ašaromis pastruvęs, aksominių fotelių apmušalų fone į marmurą panašus, koredžo Magdalenos veidas atsigrėžė į jį. Valentina nenustebo jį pamačiusi. Begaliniais nevilties kupinoje širdyje nebėra vietos kitokiems jausmams. Morelis ištiesi mylimą į ranką. Valentina vietoje atsiprašymų, kad netėjau pas jį, parodė drobulę uždengtą velionę ir vėl pravirko. Nei vienas, nei kitas nedrįso kalbėti šiame kambaryje. Jie bijojo sutrikdyti tylą, kurios rodos reikalavo pati mirtis, stovinti kur nors kampe su įsakmei pridėtų prie lūpų pirštų. Pagaliau Valentina prabilo pirmoji. Mano draugė, kaip jūs čia įėjote? O, aš pasakyčiau sveikiai atvykę, jeigu nemirtis būtų atidariusi jums šio namų duris. Valentina, drebančių balsų tarė Morelis, gniaužydamas rankas. Aš laukiau nuo pusės devinių, jūsų nebuvo, aš neištvėriau, peršokau per tvorą ir atsidūriau sode. Ir štai pašnekesys apie tą nelaimę. Koks pašnekesys? paklausė Valentina. Morelis krūptelėjo. Jis prisiminė, apie ką šnekėjusi daktarą su Vilforu – ir jam pasivaizdeno, kad regi po drobule išsukinėtas rankas, pastiriusi kaklą mėlynas lūpas. Jūsų tarnų pašnekesys man viską paaiškino, tarė jis. Bet juk ateiti čia vadinasi pražudyti mus, mano draugė, pasakė Valentina be baimės ir be pykčių. Atleiskite, tokiu pat balsu atsakė Morelis, aš to jau išeinu. Ne, jūs gali kas pamatyti, pasilikite čia, tarė Valentina. Bet jeigu čia kas įeitų? Valentina papurti galvą. Niekas neįeis, tarė ji, būkite ramus, štai mūsų apsauga. Ir ji parodė į kūną po drobulę. O kaip ponas Depine? Pasakykite, maldauju jūs, paklausė Morelis. Ponas Francas atvyko pasirašyti sutartį tuo metu, kai senelį išleido paskutinį atodusį. Baisu, egoistiškai džiaugdamasis tarė Morelis, nes pagalvojo, kad dėl tos mirties vestuvės bus atidėtos neribotam laikui. Bet jis tučto jau buvo nubaustas už egoizmą. Ir juos skaudžiau, toliau kalbėjo Valentina, kad vargšiai senelį mirdamai sakė, kaip galima greičiau mane ištekinti, dievę. Norėdama gero, ji tik padidino mano nelaimės. Girdite? Pertraukė ją Morelis. Abu sukluso. Jie išgirdo, kaip atsidarė durys, koridoriaus grindys ir laiptų pakopos sugrįždėjo nuo kažkieno žingsnių. Čia tėvas išeina iš kabineto, tarė Valentina, ir išlydi daktarą, pridūrė Morelis. Iš kur žinote, kad daktarą? nustebusi paklausė Valentina. Aš taip spėju, atsakė Morelis. Valentina pažvilgė į jį. Tuo tarpu užsidarė paradinės durys, paskui Vilforas priejas užrakino duris į sodą ir vėl užlipo laiptais aukštyn. Pasiekęs prieš kambarį, jis akimirkas staptelėjo matyti dvėjodamas ar eiti į savo kambarį ar į ponios desenmeran. Morelis skubiai pasislėpė už portierus. Valentina nei nekrustelėjo, didelis skausmas nugalėjo paprastą baimę. Vilforas nuėjo į savo kambarį. Dabar, tarė Valentina, jūs jau negalite išeiti nei pro paradinės duris, nei pro duris į sodą. Morelis nustebęs pažvilgė į ją. Galima saugiai išeiti tik pro senelio kambarius, pasakė Valentina. Jie atsistojo ir tarė, eime. Kur? paklausė Maksimilianas. Pas senelį. Man eiti pas poną Nuartie? Taip. Pagalvokite, Valentina. Aš jau seniai apie tai galvojau. Turiu tik vieną draugą visame pasaulyje ir jis mums abiems reikalingas. Eime. Būkite atsargi, Valentina, perspėjo Morelis, nesiryždamas jos klausyti. Būkite atsargi. Dabar matau, kaip beprotiškai pasielgiau čia ateidamas. O jūs ar tikra brangioji, kad dabar sveikai samprotaujate? Visiškai, atsakė Valentina. Man tik nesmagu palikti vargščią senelę, prie kurios žadėjau būdėti. Mirtis jau savaime šventa, Valentina, tari Morelis. Taip, pritarė mergina, bet to juk neilgam, eime. Valentina perėjo koridorių ir ėmė lipti siaurais laipteliais pas nuartyje. Morelis ant pirštų galų sekė paskui. Aikštelėje prieš kambarį jie rado seną įtarną. Baruha, tari Valentina, uždarykite duris ir nieko neįleiskite. Ir įėjo pirmoji. Nuartie vis dar sėdėdama savo grėsle atidžiai gaudė net menkiausius garsus namuose. Iš senojo tarno jis žinojo viską, kas ten darosi, todėl nenuleido nuo durų godau žvilgsnio. Pamačius Valentiną, jo akį sublizgo. Merginos eisena ir elgesys buvo rimti ir iškilmingi. Šitai nustebino senį. Jo akys klausimai įsmigo į anūkę. Brangu senelį, pradėjo ji trūksmingu balsu. Išklausyk mane įdėmiai. Tu žinai, prieš valandą mirė senelį de San Meran. Dabar be tavęs nebeturiu nei vieno pasaulyje žmogaus, kuris mane mylėtų. Senių akise šmystelėjo neapsakoma švelnumas. Tik tau vienam dabar galiu patikėti ir savo rūpešius ir viltis, juk taip? Paralitikas atsakė, kad taip. Valentina paėmė Maksimilianą už rankus ir tarė. Pažiūrė gerai į šį vaikiną. Senis įvedė skvarbų ir kiek nustebusi žvilgsnį į Morelį tai Maksimilianas Morelis, toliau kalbėjo Valentina. Marselietis, sūnus garbingo komersanto, apie kurį tu tikriausiai esi girdėjęs. Taip, parodė senis. Nėra ko prikišti tam vardui, ir Maksimilianas jį dar labiau išgarsins, nes būdamas 30 metų, jis jau spagių kapitonas ir garbės legiono ordino kavalierius. Senis patvirtino, kad tai prisimena. Tai štai senelį, kalbėjo Valentina, klaupdamasi prieš senį ir rodydama į Maksimilianą. Aš myliu jį ir būsiu tik jo. Jei mane vers tekėti už kito, aš mirsiu ir skausmu arba nusižudysiu. Paralitiko akyse atsispindėjo spiečius neramių minčių. Tau patinka Maksimilianas Morelis, tiesa, senelį, paklausė mergina. Taip, parodė nejudantis senis. Ar tu gali mūsų savo vaikus apginti nuo mano tėvų? Nuartie įsmeigė protingas akis į Morelį, tarsi sakydamas, viskas priklausys nuo aplinkybių. Maksimilianas suprato. Panelė, tarė jis, jums reikia vykdyti šventą pareigą seneliais kambaryje. Ar leisite man valandėlę pasišnekėti su ponu Nuartie? Taip, taip, aš to ir noriu, kalbėjo Nuartie akys. Paskui jis nerimaudamas pažvelgė į Valentiną. Nori paklausti, kaip jis tave supras, senelį? Taip, nebijok, Mudu dažnai kalbėdavomės apie tave ir jis puikiai žino, kaip aš su tavim susišneku. Paskui grįžtelėjusi į Maksimilianą, ji nusišypsojo žavingą, nors ir be galo liūdną šypseną ir tarį. Jis žino viską, ką aš žinau. Po tų žodžių Valentina atsistojo, pritraukė Moreliui keidę, dar sykį priminė Barua nieko neleisti, švelniai pabučiavo senelį ir liūdnai atsisveikinusi su Moreliu išėjo. Tada Morelis, norėdamas įrodyti Nuartije, kad Valentina visiškai juo pasitiki ir kad jis žino visas jų paslaptis, paėmė žodyną, plunksną, popierių ir viską padėjo ant stalo netoli lempos. Pirmiausiai tarė Morelis, leiskite papasakoti jums, kas aš esu, kaip pamilau panelę Valentiną ir ką ketinu daryti. Aš klausau, atsakė Nuartije akys. Įspūdingas buvo tas senis, iš pažiūros atrodantis sunki našta aplinkiniams – bet iš tikrųjų vienintelis globėjas, vienintelė atrama, vienintelis teisėjas dviejų jaunų, gražių, stiprių, vos pradėjusių žengti į gyvenimą įsimylėjėlių. Taurumu ir nepaprastu rimtumu dvelkiantis jo veidas smarkiai sujaudino Morelį, ir jis prabilo virpančių balsų. Maksimilianas papasakojo, kaip susipažino su Valentina, kaip pamilo ją ir kaip ji vieniša ir nelaiminga sutiko priimti jo pasiaukojimą. Jis papasakojo apie savo gilmę, visuomeninę padėtį, turtą ir kiekvieną kartą klausimai pažvelgęs į paralitiką įskaitydavo jo akise. Gerai, pasakokite toliau. Dabar, tari Morelis baigęs pirmąją pasakojimo dalį, išpažinęs jums savo meilį ir viltis, norėčiau atskleisti ir mūsų sumanimus. Ar pasakoti? Taip parodė senis. Taigi štai, ką mes nutarėme. Ir jis papasakojo nuo artyje, kaip daržė laukė kabrioletas, kaip jis ketino įsivežti Valentiną, nugabenti ją pas savo seserį, vesti ir pagarbiai laukiant tikėtis ponų de Vilforo atleidimo. Ne, parodė Nuartie, ne, paklausė Morelis, vadinasi, taip daryti nedara? Ne. Jūs nepritarėte šitam sumanimui? Ne. Tuomet yra kitas būdas, tarė Morelis. Senių žvilgsnis paklausė, koks tas būdas. Aš nuvyksiu pas poną Fransą Depine, pasakė Maksimilianas, Džiaugiuosi galėdamas jums tai pasakyti, negirdint paneliai de Vilfort ir priversi jį pasielgti, kaip dera garbingam žmogui. Nuartie žvilgsnėje tebe buvo matyti klausimas. Norite žinoti, ką aš padarysiu? Taip, štai ką. Nueisiu pas jį ir papasakosi, kokie ryšiai sieja mane su panelė Valentina. Jeigu jis jautrus žmogus, taip pat atsisakys savo sužadėtiniais rankos ir tada iki pat mirties jį lydės mano draugystė bei pasiaukojimas. Jeigu dėl piniginių skaičiavimų arba dėl juokingos puikybės jis spirsis – Aš jam įrodysiu, kad tai prievarta prieš mano žmoną, kad Valentina myli mane, kad jie niekada nepamils ko nors kito ir kausiusi su juo, suteiksiu jam pirmenybę ir arba aš jį nužudysiu, arba jis mane. Jeigu aš jį nužudysiu, jis neves Valentinos, jeigu jis mane, aš tikras, kad Valentina niekada už jo neis. Nuartie gerėjusi jo tauriu ir atviru veidu, jame atsispindėjo jausmai, apie kuriuos pasakojo Morelis – ir gražaus Maksimilijano veido išraiška dar labiau ryškino tuos jausmus, kaip kad spalvos ryškina gerą ir tikslų piešinį. Tačiau Moreliui baigus Nuartie kelis kartus užsimerkė. Kaip žinome, tuo jis norėjo pasakyti ne. Ne? Paklausė Morelis. Tai jūs nepritarėte ir antrajam sumanimui? Taip nepritariu, parodė senis. Bet kągi tuomet daryti, ponė, paklausė Morelis. Prieš Pat mirti ponė de Sanmeranai sakė netidėliauti anūkiais vedybų, ne jau aš turiu leisti, kad jūs įvyktų. Nuartija nejudėjo. Suprantu, tarė Morelis, man reikia laukti? Taip. Tačiau bet koks dėlsimas pražudys mus, ponė, toliau kalbėjo jaunuolis. Valentina viena nepajėgs atsispirti, ją privers kaip kūdikį. Aš per stebuklą patekau čia ir sužinojau, kas atsitiko. Per stebuklą atsidūriau ir pas jūs, bet vis dėlto negaliu tikėtis, kad laimingas atsitiktinumas vėl man padės. Manau, yra tik viena iš dviejų išeičių, kurias pasiūliau. Atleiskite man už jaunuolišką pasitikėjimą savimi. Pasakykite, kurią jūs labiau pritarėte. Ar leidžiate paneliai Valentinai pasitikėti mano garbę? Ne. Jums atrodo geriau, kad pasikalbėčiau su ponu Depine? Ne. Bet viešpatie, kasgi tuomet suteiks mums pagalbą, kurios mes prašome dangų? Senis nusišypsojo akimis, kaip šypsodavosi visuomet, kai jam kas kalbėdavo apie dangų. Senasis Jakobinas vis dar buvo ateistas. Laimingas atsitiktinumas? paklausė Morelis. Ne. Jūs? Taip. Jūs? Taip, pakartojo senis. Ar jūs gerai suprantate, ko aš klausiu, ponė? Atleiskite už įkyrumą, bet visas mano gyvenimas priklauso nuo jūsų atsakymų. Jūs išgelbėsite mus? Taip. Jūs tuo tikras? Taip. Laiduojate? Taip. Pagalba žadančiame senio žvilgsnėje slypėjo tiek tvirtumo, jog negalėjai abejoti, jeigu ir ne jų jėgomis, tai bent gera valia. O ačiū jums, šimtą kartų ačiū. Bet kaipgi, jeigu dievų stebuklas nesugražins jums kalbos ir judrumo, kaipgi jūs prikausitas prie kreislo nebylus ir nejudantis pasipriešinsite toms vedyboms? Senio veidą nušvietė šypsena, keista akių šypsena sustingusiame veide. Vadinasi, aš turiu laukti, paklausė vaikinas. Taip. O sutartis? Vėl nušvito ta pati šypsena. Argi jūs norite pasakyti, kad ji nebus pasirašyta? Taip, parodė Nuartije. Net sutartis nebus pasirašyta, sušuko Morelis. Ak, atleiskite man, juk žmogus gali suabejoti, kai jam praneša apie tokią didelę laimę. Tai sutartis nebus pasirašyta? Ne, atsakė paralitikas. Ir vis dėlto Morelis dar netikėjo. Bejėgių senio pažadas buvo toks keistas – kad jį galėjo padiktuoti ne jėgos supratimas, o fizinė negalia. Savo kvailumo nesuvokiant jis bepročiai, juk dažnai tiki gali atlikti nepaprastus darbus. Silpnas giriasi, pajėgęs kilnoti didžiausius sunkumus, bailys nugali milžinus, vargšas švaistosi lobiais, užgoitas valstietis pasikėlęs į puikybę laiko save Jupiteriu. Ar nuartie suprato Morelių dviejones, ar ne visai patikėjau jų nuolankumu, bet atidžiai pažiūrėjau į jį. Ko jūs norite, ponė, paklausė Morelis, kad dar sykį pažadėčiau nesijimti jokių žygių? Nordie žvilgsnis, vis toks pat atidus ir tvirtas, tarsi bylojo, kad pažado jam maža. Paskui tas žvilgsnis nuveido nuslydo ant rankos. Norite, kad prisiekčiau? paklausė Maksimilianas. Taip, vis taip pat iškilmingai patvirtino senis. Noriu. Morelis suprato, kad Nuartie teikia didelę reikšmę tai priesaikai. Maksimilianas ištiesė ranką. Prisiekiu garbe, tar jis, kad nesijimsi jokių priemonių prieš poną Depinę, kol negausi jų susitikimo. Gerai, akimis pritarė senis. O dabar, ponė, paklausė Morelis, pageidaujate, kad išeičiau? Taip. Nepasimatęs su panelė Valentina? Taip. Morelis nusilenkė, reikšdamas paklusnumą. O dabar tarė jis, ar leisite savo sūnui pabučiuoti jūs, kai prieš valandėlę pabučiavo duktė? Nuart jie akise galėjo skaityti sutikimą. Morelis priglaudė lūpas prie senio kaktaus toje pačioje vietoje, kur neseniai buvo prigludusios Valentinos lūpos. Paskui dar kartą nusilenkė ir išėjo. Aikštelėje jis rado senąjį tarną. Valentinos įspėtas šis laukė Morelio ir nuvedė jį tamsiu vingiuotų koridoriumi prie mažų durelių į sodą. Atsidūrė sode, Morelis nuėjo prie vartų. Kabindamasis už medžių šakų, jis akės mirksniu užsiropštė ant mūriniais tvoros ir tučto jau nulipo kopečiomis į Liucernos daržą, kur jo laukė kabrioletas. Maksimilianas sėdo į jį ir išvargintas neramių minčių, bet palengvėjusi širdimi, apie vidurnaktį grįžo į melę gatvę, krito į lovą ir užmigo lyg girtas. Aleksandras Diuma Grafas Montekristas Romanas, antras tomas. Iš prancūzų kalbos vertė Ona Dabrilaitė ir Elena Švelnienė. Vilnius, Vaga, 1985. Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. Skaitė Juozas Šalkauskas. Vilnius 1985.